الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد 2020 Kasım 2009 Cuma Al-Usulü Serasa Şafak Şahin derslerimizin 11. dersi trafik alıyorsun Kaldığımızda insanlık bakımlardan ilerleş Şöyle buyurmuştu ve emma el-ibadetindeki emarallahu bilen misli islam ve iman ve ihsan Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ibadet çeşitleri bunlardan şu vardır dua ve havf dua havf ve reca ve tevekkül ve rahbetu ve rahbetu ve kuşu ve haşyetu ve inadetu ve istianetu ve istihafetu والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها ibadet sünnetlerinden sonra derilerini düşürdük en son ibadet çeşitlerinden en son kaldığımız kısım hukuşu istek cevabı olacak Huşudan da zaman kullanıyoruz Ancak huşu lügatlığın sükun Sakin olmak Lügatlığın Huşu Sakin olmak Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت diyor ki onun ayetlerinden biri de yeri huşu halde görürsün huşu halde onun ayetlerinden biri de yeri huşu halde, halde görmendir yani sakin halde görmendir buradan dudak manasının ne olduğunu anlarız sukun olduğunu sakin durum olduğunu anlarız Thank you huşu lügattanın Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayetinde ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعا خشوع sen yeryüzünü huşu halde görürsün yani sakin halde durmuş bak sonra ne diyor da görüşündedir sonunda ne ayetin sanki mukabilinde kuşunun mukabilinde ne gerekir suyu indirdiğinizde sarsılır ve kabarır yani yeryüzü kuşuluktan çıkar hareket denir yani kuşunun mukabilinde bir şey gerçekleşir şey, suyun yani sanki kuşuluktan sakinlikten çıkıp hareketlenir bir Allah'ın anladık o zaman kuşuluktan önünde kalmış olur tabi bu hudu manasını vermiş olur huşu hem bedende olur hem kalpte olur ancak bir manada hudu ayette hudu lafıda geçer hudu manasına göre nasıl anlarsın hudu bedende olur koşu ise hem kalpte ve hem bedende olur şimdi eğer bir insan bir insanın kalbinde koşu olup olmadığını biz bilemeyiz onu bilecek olan ancak Allah Azze ve Celle'dir ancak aslen bir Müslümanın bedeni kalbinin alametidir bu genelde sadece bedenin huşu içinde olması kalbin de huşu olmaması diye bir şey söz konusu olmaz bunu alimler münafıklık huşusu derler münafıklık huşusu yani düşündüğü insan bedenen böyle huşu içindeymiş gibi namazlarında her türlü hareketlerinde huşu içindeymiş gibi tavır sergiler ama kalbi tamamıyla bedenin muhalifinedir bu e, münafıklıktır huşu hem bedende olur hem kalpte olur asli huşunun asli kalptir beden ise kalpteki huşunun alameti olmak zorundadır eğer beden kalbe muhalefet ediyorsa yani beden eğer kalpteki olan huşunun gereğini yerine getirmiyorsa alimler bunun içine huşu dememişler Ezan daha çok açılır inşallah şey. Ezanın ne çok huşu hem bedende hem kalbde olur Tabi bu hudu manasını verecek aslında Yani hudu bedende olur, bedeni hastır Ama huşu ise hem kalbde hem bedende olur İbn-i Kayyum diyor ki huşunun mahalli kalbdir semeresi ise kalpte olan kurşunun semeresi ile semeresi ise azalar üzerinde görülür yani azalar kalpteki kuşuyu aslında ortaya çıkar çıkarması lazım Dedi ki Huşu dedik bedende de olur bak şimdi Allah Azze ve Celle mesela yüzlerin kuşusundan bahseder Kur'an'da der ki vücudun yolunu uzun haşiyen o gün kimi yüzler eğilmiş zillete düşmüştür ister bu kuşu hakka yapılan kuşu olsun isterse batıla yapılan kuşu olsun Allah'a yaparsın, ibadet başkanına yaparsın ettiği yüzler huşu içindedir yani evimiz millete düşmüştür aslında zaten karşı korkuyla alakalıdır onun huşunun bağlantısıdır yine Allah Azze ve Celle gözlerin huşusundan bahseder karşı atan ebsarının tarafı kutunduğuyla evin gözleri düşmüş kendilerine zulmetinde kalmış bulunmalar Evin herkeslerine kalmış duymuş korkuyor Aynı şekilde seslerin koşulsu var Aynı zamanda bedenin bütününün koşulsu var Kişi yani sakin denebilir Kalbindeki koşuldan dolayı hakim oldu mu beden de hakim bundan dolayı mesela bazı şeref alimlerimiz diyor ki kişinin bedeninde huşu olup kalbinde olmaması nifak münafıklık huşusuzluğu çünkü bu hali yani kalb, kalbinde huşu bulunmayıp bedenini huşuluymuş gibi gösteren bir insanın bu hali neye hilaftır? Zahir hali kalbine muhalefet ediyor Kalbine muhalefet ettiği için bu münafıkların hususudur Mesela Said bunun müseyyetten eser olarak şöyle görüyor Kendisi bir adam görüyor namazda sakalıyla sıkık olmuş İşte bu da, bu da işte son dönem namazı dönemde yaşadığımız sık sık yaşadığımız hele bir de adamda sakalı olmasın ve öyle sakalından maalesef bir türlü çekilmiyor nasıl o namazda oraya ikide bir gidiyorsa o da ayrı bir sahibimin şey yok kendisi görüyor namazda sık sık sakallıyla olmayan sakalını böyle öyle değişik karıştıran mesela diyor ki لو خشع قلب هذا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه eğer bu adamın kalbi huşu içerisinde olsaydı azaları da ne olurdu azaları da huşu içinde olurdu tabi biz müellif rahimahullah'ın yani şahit olarak getirdiği altı getirdiğini nasıl kanadansının başında yapmamız lazım çünkü şu an hangi tanıdığı metinde müellif korku şey müellif rivayet işleri hissetti onları değerlendirmeye başladı şimdi huşunun delili huşunun delili إنهم كانوا يسارعون في الخيرات مؤلف في أثبات الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يعني إنهم أنبياء يعني أنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون وراء وذن وراه وذن وكانوا لنا خاشعين onlar hayırlı ne yaparlardı? Yarışırlardı ve bize rahmetle ve rahmetle ne yaparlardı? Dua ederlerdi. Bunun ibadet duasını hem de duasını kapsadı o kâni lana karşı bize karşı neydi huşu içindeydiler onlar onun da bu ayetinde huşunun ibadet olduğunu belli Allah'ın doğrusunu fark edildi o yüzden huşuyu toplayacak olursak huşu 5 gibi olacak Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onun ayetlerinden biri de yeryüzünü huşu halinde sakin halde görmendir Hücumat manasına göre bağlıdır sonra hatta Allah ayetin sonunda ne diyor bunun üzerine su indirdiğimiz yani yeryüzüne bir su indirdiğimizde suyu yeryüzüne bir yeryüzüne indirdiğimizde sarsılır ve kalır yani harekete geçer konumuzdan ne yapar çıkar ayette karşı en kuşudan bahsetti sonra çünkü mukavirinde ne zikreti kazanır sözü ki huşu hem bedende olur hem kalpte olur ancak huşunun aslı kalptir bedeni sirayet etmesi eğer kişinin kalbinde kişi kalbinde huşu olduğunu iddia ediyorsa kişinin bu kalbimizi huşu namazlık namazlık kendini göstermesi normal yaşantıdaki hallerine kendi geçirmesi lazım zaten bizim kalem Allah buyuruyor huşunun halinedir kalptir semeresi azalar üzerine azalar üzerinde kendini gösterir huşunun manası kelime manası da burada bu var anladın mı? Allah Azze ve Celle gözlerin huşusundan bahsetmiştir gözlerin huşusundan bahsetmiştir burada görüldü ki huşu bedende de ne olur bedende de kendini gösterir her ne kadar aklı kalpte olsa şimdi bakın Allah ayette ne diyor biz ne diyor kişide korku ümit olacak ve bu korku ümit bir kuşun iki kanadı gibi olmak yani hariciler hariciler bölümümüz daha çok hayatlarında gündemde şey tuttular onun üzerine ağırlık verdiler ve bu kendilerini ne yaptı? helak etti en ufak bir şey kendilerini yaptıkları bir günah kendilerini direkt korkuya kaptırmalarının sebep olduğu ve hatta birbirlerini ne yaptılar? tekşir eder birbirine geldiler onun üzerinden yüz korku salak salak olacağız Mürciyeler ise tüm bunun muhalefetinde ne yaptılar? Bunlar hoca kısmına ne yaptılar? Mücde kısmına tabi oldular ve bu da kendilerine ne yaptı? tasavvufçulara baktığımızda aşırı tasavvufçulara modern tasavvufçuların dolaplarına baktığımızda bunlarda öyle bir durum söz konusu ki bunların hangi şeyde olduğu tasavvuflara ezberde belirleyecek bir kısmını reca helak etti tasavvufun bir kısmını bir helak etti tasavvuf helak etti korku helak etti korku helak ettiklerine gelince bunlar korku kısmını o kadar öne aldılar ki cehenneme gireceğiz sabah akşam ibadet öğrenmeye başladılar oralara kapanıp zikre kapandılar tamamıyla dünya ile ilişkilerini kestiler hatta karalarından çoğu çocuklarından uzak durdular emri bin maruz emri yani münkerden uzak durdular Sıdayı Rahim'den uzak durdular tamamıyla bir yere kapandılar kendilerini ibadet diye isimlendirdikleri şeylere verdiler cehenneme girer kurtulamayacağız mahvoluk helak olmuştur bu kendilerini helak eder bir kısmı da var ki şeyhinin nasıl olsa bizi kurtaracak imanımızı kurtaracak bizi cennete götürecek Rabça içinde hepimizden onun eteğinden cübbesinden sizden kurtarır inançlara katılıyorlar bunlar da bunlar da kendilerini recadan dolayı ne yaptılar? Ancak şey, bu şimdi böyle bir şey ehlisine şunu inanır Reca ve korku İbn-i Kayyum'da belirttiği gibi Bir kuşun iki kanadı gibidir Herhangi bir tanesinin fazla Herhangi bir tanesinin fazla çırpılmasıyla kuş ne olur? Yalçalanır, hallanır Dengesini kaybeder, düzgün uçamaz Kuş kanadını belli ölçüde eşit çırpmak zorunda Bazı haller Aksi halde o uçuşu düzgün bir uçuş olmayacaktır şey e, kişinin hayattaki Allah Azze ve Celle yönelmesi ve yaptığı amelin gidişatı ve amelin gidişatı bu şekilde olması korkuyla ümit ancak alimler bazı halleri istisna kılıyorlar mesela korkan bir insanın pardon hasta olan bir insan yani başında bir hastalık var işte büyük bir hastalık var böyle bir insanın korkuyu galebe çalmasında korku pardon ümidi galebe çalmasında yani raca dediğimiz bunu daha üst ön planda tutmasında bir e, sorun yok hatta daha iyi bekliyorlar çünkü neden o an okul aciz Allah Azze ve isimlerini biliyor sıfatlarını biliyor Allah Azze ve Celle'nin şifa verdiğini ederse o hastalığı kendisinden hemen kaldırabileceğini azılarını aniden güldürebileceğini biliyor ve bunu Allah'tan ümit edip ümit kısmını ön plana çıkıyor aynı bir zıttı muhalide zengin bir insan hayatında maddi bir sıkıntı çekmemiş bu noktada daima mutlu ve dünyevi olarak istediklerine devamlı elde ediyor bu insanın işte çocuk, çocuğu aç kalmıyor ee, bundan dolayı ailesi de davası vesaire vesaire bu insanların da korku kısmını bir türlü yaşadığı şeylerin içinde ön planda tutmasında bir sorun görmüyorlar tamam. ve şunu düşün kuş kanadını e, e, kuş kanadını eşit çarpar ama önüne aniden diye direkt çıkarsa bir tanesini hafif daha çok hareket ettirmedir ki o sorundan kurtulur muhabbet ve kuşun kafası düşünür azimle muhabbet ve kuşun kafası düşünür eğer kuşun kafası yoksa kanat hiçbir işe yaramaz kanat hiçbir işe yaramaz kuş zıt gidecektir ama kanatları yoksa kuş yaşar o yüzden havf ve recai yaşarken yani Allah'tan ümit ederken ve korkarken de Allah'ı severek ilerleyelim o yüzden bak Allah Azze ve Celle baksın Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine baksın mesela Muhammed, e, Muhammed bin Ali Rahmetullah şahit olarak getirdi şu ayet İnnihum dışarı yüşâri'ûne fil hayrat onlar hayırlı yarışırlar böyle bir ümmet bize dua ederlerdi bize ibadet ederlerdi yani nasıl? rahmeden ve rahmeden yani hayıfan ve rahmeden nasıl ibadet ediyorlarmış? doğru Ravadan Ravadan ve rahman Korku ve inkibah Gördüğün gibi Allah Azze ve Celle kendisini Yani bu şimdi bu ayet e, Övgü siyasında gelmiş bir ayet Övgü siyasında gelmiş bir ayet bu övgü siyasında Allah Azze ve Celle'nin belirttiği şu bize bunlar dua ederler dua ikiye ayrılır burada çünkü umumdur istek duasında kapsar ibadet duasında kapsar bize dua ederler nasıl vahdet ve rahmet ile korkuyla ve ümitle ne yaparlar tabi rahmetin mukabilinde biz recayı diyoruz tefsir bağımında sebebinden haslarının dolayı Sonra da vekan olana karşı Bunlar bize karşı neydi? Huşu içindeydi Bu sevgi kısmı çünkü huşuda sevgi olur da sevmediğin kişiye kalben huşu duymaz Bu ayete baktığımızda siyasını Bu ayet aslında ibadeti anlatan ibadetin nasıl olması gerektiğini gösteren en can alıcı önemli ayetlerden bir tanesi bu ayeti çok iyi anlayıp ezberli fıkhetmek lazım bir şey ne zaman ibadet olur bir şey ne zaman ibadetin dışına çıkar bir insanın herhangi kanun herhangi bir kanun sebebiyle yapmak zorunda olduğu yapamadığı zaman kısmını çekeceği durumlarda bu kişinin tartışması ne zaman ibadet olur ne zaman ibadet olur bunların hepsini toplayan bir ayet var eğer kalp olayı varsa o zaman ibadet edilmek yoksa denmez bu ıslah üzerine bir genel bir kalıp olarak alınır çünkü Allah ve onun imkanı müsaade olması bir fil var bize dua ederler sonra ve de yede'ûnena Allah ve ben ve ahadan ve kâni lana haşe'in bize korku ve ümitle umarak ve korku ile ne yaparlar dua da bir ders olmuş ve kendilerine karşı bize karşı huşu içinde yani burada bir ibadet edip ne gerekir dedik korku olacak ümit olacak muhabbet olacak tanzim olacak bu ayetlerin ibadet çeşidi Rahmanullah ne buyurmuştu? Evet, ibadet çeşitlerinden الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرهبة والخشوع والرهبة والخشية haşye korku dediğimiz Türkçe çevirdiğimizde korku diye çevirdiğimiz haşye bunun delili olarak Elif Rahmanullah şu ayeti zikrediyor فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَخْشَوْهُمْ onlardan korkmayın haşye havf manasındadır haşye havf yani korku manasındadır tamam ancak haşye korkudan daha hassas yani haşye daha has korkudan halktan daha has bir anlam taşır şimdi Allah Azze ve Celle bazı ayetlerde halktan bahseder yani kulların kendisini halk ettiğini korktuğunu söyler bazı ayetler yine kulların kendisinden haşiyetini söyler bu haşiyeti şuna korkulur ancak Allah Azze ve Celle bize bu ayetlerle hitap ediyor bunların arasında farklı o zaman fıkhetmek için bunları bileceğiz tamam bunları bileceğiz haşiyet ve havf ikisi ayrı için şey. Allah Azze ve Celle bazen kullarının kendisinden haşiyet müstesini veya haş e, e, haş ettiğini ve haş etmesi gerektiğini söylüyor şey. bazen de halk ettiklerini ve halk etmesi gerektiklerini halk etmeleri gerektiklerini söylüyor ancak diyoruz ki haş şu an halkı geçtik onu anlattık haşi halk manasındadır diyoruz genel olarak haşye havf manasındadır korku manasındadır ancak haşye korkudan daha hafif daha hafif anlam içermektir anlam taşımaktadır çünkü haşye Allah'ı bilmekle beraber olarak yani haşyede bir bilme var ilimle beraber olur mesela Allah ve Celle konuda ne oluyor? İnnemâ yakşallâhu min ibâdihil ulemâ Allah'tan sadece kullarından kim? Alim olanlar Halbuki baktığımızda şimdi burada inlemede hasır var, kasır var yani sadece bu var Halbuki Allah Azze ve Celle başka bir ayette Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar Bu ayette ise Allah'tan fazla alimler korkar şimdi bunun fıkhı şu onlar üstlerindeki Rablarından korkarlar bölümünde Allah Azze ve Celle bunu genel olarak umum olarak övgü siyakında müminler için zikrediyor tamam. ancak diğer ayette yani bu ayet inneme yakşullah min bir ulema Allah'tan ancak alim olan kulları korkar bilen kulları korkar dediğinde korkuyu öbür ayetteki gibi bütün müminlere değil müminler içerisinde bilenlere hakkıdır diyor ki arasında şöyle bir fark var şöyle şu sebepten dolayı onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar olayı halktır halk kelimesiyle gelmiştir ve hakune kelimesiyle korkarlar kelimesi halk kelimesiyle gelmiştir alimler korkar ise haşret kelimesiyle gelmiştir sadece alimler korkar haşret kelimesiyle gelmiştir insanın haş yönlüsü halktan farkı şudur haşye bilerek korkma yani korkulan şeyi azametini veya korkulan şeyin mahiyetini bilerek korkma hafta ise böyle bir şartiyet söz konusu değil mesela sosyal yaşantımızdan örnek bir insan hayatında duymadığı bir hayvan genelde bunların derin dersler güzel inşallah genelde insan hayatında duymadığı bir hayvanın kendisini veya kendi bulunduğu bölgeye doğru geleceğini duyarsa ve sadece bu bunu duyarken işte yırtıcı bir hayvan görüyor şeklinde duyarsa bunu belli bir şekilde ne yapar? korku sarar işte buna ne deriz haz deriz ancak karşı taraf şundan haber verirse bir yırtıcı hayvan geliyor buraya ve bu gelen yırtıcı hayvan aslan ve insanlara saldırı ediyor sen daha önce aslanın ne olduğunu biliyorsun belgeselde izlemişsin değil mi avlarını nasıl biliyorsun insanın hastanede satılan zamanında bir yöne bir satılan bir büyütü hakkını biliyorsun köpeğin musallat edilmesini istiyor Allah Azze ve Celle bir aslan yolluyor ve bir sürü kişi içerisinde onu yakalıyor paramparça ediyor yani bunun ne kadar e, şey bir hayvan olduğunu biliyoruz aslandan korkma olayına işte karşıladım çünkü neden biliyorsun daha çok korkarsın tamam mahiyetini daha çok biliyorsun yani mesela bugün insanların fıtri olarak yaşadığı şey işte yani ne kadar fıtrinin de dair bir boyutu işte herhangi bir devlet bakanı geldiği zaman ondan koruma ayrı değil mi? bir cumhurbaşkanı geldiği zaman ondan koruma ayrı bir düzey ölümü değil mi? devlet devletlerinde çalışan vesaire buna, buna benzer yani bir devlet koruma bu şeyin azametini biliyor şimdi Allah'ı da en çok alimler tanıdığı için alimler bildiği için Allah Azze ve Celle burada ne diyor ancak alimler korkar yani doğru düzgün bilerek Allah'ı doğru düzgün bilerek ancak kim korkar alimler korkar çünkü bilmeyene alim denmez peki Allah Azze ve Celle nasıl bilinir iki yolu var ya isimleriyle ya da sıfatları vereceksin şimdi de sıfatları bu için de sıfatları nereden öğrenebilirsin ne tabi ki ya kitap ya kitap ya sünnet kitap sünneti en iyi alimler bildiği için ancak ve sadece alimler korkar Allah'tan haşya korkar demiyorum çünkü müşterek mana olasın şöyle diyorum Allah'tan sadece alimler haşya eder diğer kullar da Allah'tan havf eder bu havfa ilim gidişirse havfa haşya havf haşya demiş tamam Muhammed Musa o yüzden zaten ilmi kaybediyor ki Allah'tan haşya etmek onu bilmeyle bağlantılıdır bilmenin değeri yükseldiği arttıkça haşya hasıl olur haşyanın e, derecesi de artar mesela Tibiyan adlı eserinin Yine mesela Akıbıratı önemli İbn-i Teymi Rahimallah diyor ki Şimdi çok önemli diyor ki Rahimallah e, Haşşe eğer e, Haşşe kesinlikle diyor Recai içerir Bak burası çok önemli Reca nedir? Tamam demiştik bizim de yaşamış Rahatsızda anlatmıştık Yani ummak Mücerred olarak ummaktan ibaret diyor ki İbn-i Teymiye Rahmanullah haşya diyor kesinlikle recai çalışır yani bir insan Allah'tan haşya ediyorsa bilerek korkuyorsa aynı anda da ölüyordur öyle olmaz zorunda tamam eğer böyle değilse buna haşya denmez bakın bu çok önemli bu, bu malumatı bak her yerde bulamazsın bunu önemli özellikle söylüyor yani ilim önemli yer bir malum artık şöyle bir malum her yerde bulamazsın her halinde bulamazsın Rahimullah bunu kitaplarında söyler mesela şeyde söyler bunu fatavada bilir şey. diyor ki haşya kesinlikle recayı içindir ummayı içindir eğer içinde umma yoksa buna haşya denmez çünkü böyle olmazsa ahiret eğer onun içinde şey haşyenin içinde raca yani ummak olmazsa bu da olmuş olur? Umut olmuş olur yani ümit kesim, ümitsizlik ümit kesimi olmuş olur Allah Azze ve Celle değil mi? Ey kullarım Allah'ın rahmetinin ümidini kesmeyin eğer sen sadece korkmaktan mücerred olursa senin bu durumun buna nasıl karşılayacağız Allah Azze ve Celle nasıl ömür olacak için raca olsa anladık hiç anladık mı? çünkü başka yoksa Allah Azze ve Celle ümidin ümitsizliğe kapılmayı ne yapıyor? yasaklıyor mücerred olarak karşıya nedir ümitsizlik? yani sen sadece korkarsan ve hiç ümit beklemesen ne? biz anlattık haricilerimiz ümit tamam o yüzden bu imkanı sebebi kalıyorum hatta ümit diyor ki yani nasıl ki diyor reca, reca de nasıl ki diyor reca da korkmayı gerektirir korkmaya ihtiyaç gerektirir bunun böyle bu yani reca korkmayı e, gerektirir korkmaya ihtiyaç bırakır ihtiyaç bırakması gerekir çünkü böyle olmazsa şimdi dedik ya e, haşlamayı gerektirir haşladık recayı gerektirir reca da korkmayı gerektirir öyle de bakacak şimdi çünkü eğer reca dedik ya kaç korkmayı gerektirir eğer korku olmazsa o haşyemeye getirir insanın ümitsizliğe getirir komuta getirir doğru mu? şimdi bak tam tersinden bak recadan aynı şekilde içinde korkuyu barındırması lazım eğer korkuyu barındırmıyorsa ona reca ne yapmaz? denmez çünkü neden? nasıl ki ricasız bir korku bir haşye kumlutu gerektiriyorsa korkusuz bir reca da neyi gerektirir? emni gerektirir emin olmayı emni gerektirir yani kendini devamlı güvende ve hatta garantide hissetmeni gerektirir o yüzden bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır genel kültür mana olarak açık olmak zorundadır İbn Teymiye'de bunu söyler Evet müellifin metnini dönüyoruz Neydi Rahimallah وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرهبة والخشوع والخشية والإنابة الإنابة إذا أمرت أنتم يفعلون بحث إنابة نبر الإنابة شو من خلق الله الله يزال نبر ودليل الإنابة ودليل الإنابة إنابة من دليل قوله تعالى الله عز وجل خلق بشر ve enibu ila rabbikum ve eslimu Rabbinize inabet edin ve ona teslim Rabbinize inabet edin ona teslim olun Şimdi inabe ne? Şimdi mesela fıkhetme adına bunu anlayacak İnabe lügatta rücu edemektir Alimler der ki mesela el inabetu huve rücu İnabın rücu demek yani Allah Enibu ila rabbikum dediğinde Rabbinize inabe edin yani erci ila rabbikum yani Rabbinize dönün ve ona teslim olun şeyin aslı, inabenin aslı aklı kalbin sevilen kişiye muhabbeti ve boyun eğmesidir sevilen bir kişiye muhabbet ve boyun eğmesi demektir inabenin aslıdır edilmeyene inabe olmaz inabe kelimesinin manası budur aslen evet inabe sevilen kişiye boyun eğmeyi gerektirir yani aslı kalbin yani inabenin aslı budur kelime manasının aslında bu mana vardır yani tamam kalbin sevilen kişiye muhabbeti boyun eğmesidir Dolayısıyla Allah Azze ve Celle diyor ya ve enibu ila rabbikum Rabbimize nade edildiğimizde dua <laughs> etmek Allah'ın sendiriz ne halde der Rabbimize dönün ama mananın asıl ince noktası asıl manası nedir yani siz Allah'ı eğer seviyorsanız ne yapın bu muhabbeti ve boyun eğmeyi Rabbinize yapın yani Rabbinize dönün yani Rabbinize muhabbetle boyun eğin tamam İbn Kalim diyor ki inadı kalbin Allah Azze ve Celle boyun eğmesidir intikaf etmesidir bak Hazreti Şah'ın İbn Kalim'in Allah diyor ki inadı Allah Azze ve Celle'nin e, Allah Azze ve Celle'ye karşı kalbin itikafta bulunmasıdır bedenin mescitte itikafa çekilip oradan ayrılmaması gibi kalbin de Allah Azze ve Celle'ye karşı itikafa çekilmesi demektir yani mesela kişiler mescitte itikafa çekiliyor inadı diyor ki Allah Azze ve Celle kalbin itikaf edilmesi sürekli bir insan ne şekilde itikafa çekiliyorsa kalbin de Allah'a karşı itikafa çekilmesidir İnandı kelimesinin manasında bu Peki Allah Azze ve Celle başka ayetlerde burayı yakala inceye kanunluyor şimdi bunların hepsi kim kelamı bu inadeden bahseden halktan başladı bahseden rahbetten rahmetin kim Allah Azze Allah diyor ki izni Arapça olarak indirir anlasın ve bu Arapçaya delalet eden şartlar var ayetler birbirini açıklar sünnet ayetini açıklar ayet açıklar kendi içinde birbirini açıklar sünnet kendi içinde birbirini açıklar açıklamanın yazanından bir tanesi dildir ve sayın yani bu dil bir kere olmazsa olmaz olandır yani Kur'an'da şöyle diyorsun ve Kur'an'ı açıklayacak kim? Peygamberimiz e, Peygamberimizin sözünü kim açıklayacak? Neyle açıklayacak? Yani Peygamberimizin bir sözü e, bir sözünü başka bir sözü açıklayacak e, Peki bir sözü varsa açıklamak, açıklamak yaşar mı? Ama nasıl anladın? amelerle bize hitap edilir mı? olay burası yani şöyle bir itiraz gelir e, Allah arasının açıklaması e, Allah arasının açıklaması da Arapçı yani Allah ve Celle emir bu ila Rabbikum diyor Rabbimize inat edin ne bilgiye inat edin ne demek Hani Resul hangisinin bilgiye inat edin demek açıklamış Gerek yok öyle bir şey İlla her ayeti her kelimeyi Resulullah fıkıh açıklayacak diye bir şartlık söz konusu değil ne ümmetten bunu talep etmiş ne bunu yapmış ne sahabeler arasında böyle bir muhabbet geçmiş sahabeler bunu duyduğunda otomatik anlıyorlar ama hani bazı şeyler de vardı Resul'ün anlaması anlatması zorunluydu anlatmasa anla, anlaşılmayacaktı mesela zulmü sahabeler buhat manasında aldılar zulüm nedir? ve de eşşeyi fi gayri mevdu ehli bir şeyi bulunmadığı olmaması gerektiğinde hak etmediği yere koymak bunlar da baktılar ayetine der ki hangi bunları bu bunları vesaire bunları fıkratını landırmanın yani şöyle bir ortamdayım mesela şu Kur'an sünnet diyor ama bu bunda çok böyle net bir samimiyetlik veya net bir doğruluk yok Böyle bir öpüşlük var sadece sünnet yönlenmiş Kur'an'ın sünnetini isterse çok daha geride bırakmışım bu vade açıklamak bunu yaşıyorken Kur'an'ı çok daha geride bırakmışız sünnete daha çok ağırlık vermişiz onu da zaten anlayamıyoruz o ayrı sünneti de anlayamamışız zaten ayrı ama Kur'an'da hakikaten çok geri kalmışız halbuki Kur'an'ın Kur'an asıldır sünnet ile Kur'an'ı anlama anladır ilimlerin aslı en aslı Kur'an-ı Kerim'dir Kur'an-ı Kerim'in anlamanın olmazsa olmazı ise sünnettir olmazsa olmadığın bunun için asıl kaynak Kur'an sünnettir Kur'an derece olarak basamak olarak iştigal etme noktasında önde gelir ezbere başlıyor ister 10 sene sonra ezber şey belki ölmeye yakın getireceksiniz önemli değil ama ezbere girmesin girmememiş girmememiş yoksa hafız olmaman illa işgal değil onu, o amele girmememiş çünkü bazı insanlar vardı çok zayıf ama bırakmayacak Allah Azze ve Celle başka ayetlerinde tövbeden bahsediyor değil mi? Allah tövbe etmiş evet. Şimdi baktığın zaman sanki inabe ile aynı gibi değil Eşit manalar olmuş gibi yani Rabbimize dedim ya Rabbimize tövbe edin yani biz ne edin ki? Vacip olan bir yaşa göre Kur'an'da lafızları ayrı olup da manaları bir olan velayet ettiği şey bir olan demiyorum manaları bir olan eş olan bir şey yok aralarında farklı o yüzden imada ile tevbe arasında farklı yani Allah Azze bu ayette imada edin diye başka bir tevbe edin bunu ayırmamız lazım aynı manada değil Allah Azze bize ne hitap ediyor ne değil bunu bildiğimiz için bak tövbe ve inavi arasını ayırmamız lazım ve bu ayrımı bilmemiz lazım ne bu ayrım diyor ki inabe tövbe manasını içerir ancak tövbeden daha üstünde olabilir bak inabe tövbeden daha üstünde olabilir yani inabe eden bir insanla tövbe eden bir insanı karşılaştırdığımızda inabe eden insanın tövbe eden insandan ameli daha üstündür çünkü akimeden tövbe nedir? Tövbe dönmemeye gayret etmek ve aklından pişman olmaktan neden yani bir insan dönmemeye gayret eder yaptığından pişman olur budur bundan ibaret tövbe şey. yani eğer bulun, bulunduğu kişi bulunduğu hal üzere ibadete devam ederse bu kişiye bu kişi tövbe etmiştir tövbe eden denir yani taib denir yani ne manada bak bir insan normal 5 vakit namazını kılıyor orasını tutuyor tamam ama bir insan arasının nefsini de uyuyor hırsızlık da yapıyor tamam bunun belli yaptığı ibadetler var işte namazını kılıyor 5 vakit bazen sadaka veriyor işte bazen ee, işte namazın özelliğinde orucunu gösterir yani bu insan hırsızlık yapıyor yani Arap olmasında bir insan hırsızlıktan tövbe ederse hırsızlıktan tövbe ederse ve o yapmış olduğu namaz, oruç vesaire var ya onları da eskisi gibi aynen devam ediyorsa bu insan yaptığı nedir? Tövbedir yani hırsızlıktan düzelme var tövbe ederek ama geçmişi daha üst seviyeye çıkarmak ibadetlerini daha üstte çıkarma diye bir şey söz konusu bu insanın yaptığı tövbe veya düşün normal bir avam insan öyle e, yani öyle dine bağlılığı pek yok bazı kötü huyları vardı ondan tövbe etme etti ama o dine bağlılığını arttırmadı eski hal üzere devam ediyor sadece kötü huylarından vazgeçti bir insanın yaptığı ne olunur? tövbe olunur ancak tövbesinden sonra ibadete ibadete yönelirse eski halini değiştirirse daha üst seviyelere çıkarırsa işte inadedir mesela Resulükten tövbe eden birisinin bu yaptığını ne demiş? Tövbe demiş bu kişiye bir taib denir tövbe eden denir ancak bu tövbesiyle yetinmeyi bakın saate yönelirse saate yönelirse mesela eski halinden ziyade böyle bol istihbar eder sık sık o şey aklına gelir e, yaptığı kötülükler aklına gelir Böyle bol istihbar eder Allah'ı zikreder namazlarında daha kuşlu olur üzerine yapmadığından önce nafile namazları bina eder anlatabiliyor yani o pişmanlık duyduğundan dolayı ee, sonra e, işte nafile oruçlar tutmaya başlar böyle sadaka verir vesaire yani eski halinin üzerine çıkar işte inadı budur bu kişiye de mümin demiş yani inadı edin o yüzden Allah Azze ve Celle emir ila rabbikum Rabbimizi dönün yani Rabbimizin dinini sarılın ne var? emir var doğru mu? şimdi inadı nedir? ibadet olur mu? kalbi ibadet ayette iki kalime var karine var ki ibadetin şey inadenin ibadet olmalıdır birinci karine Allah Azze ve Celle kendisini inade etmemizi emredilir Allah'ın emrini yerine getirmek nedir? ibadet edilmesi birinci karine onun emri sonrasıyla gelmiş Allah Azze ve Celle diyor ki emri bir bana ikinci ki ayette emri bu ila rabbikum dediğinde Rabbinize dönün tövbe edin hemen bir sonrasında ne zikrediyor ve eslimu leh ve ne eslimu leh ve ona İslam olur şimdi Allah'a teslim olmak ibadatında hiç kimsenin geçecek şüphesi yok inabeyi teslim olmakla beraber zikredince aynı siyahta ve övgü siyahında ikisinin aynı cinsten olduğunu anlıyoruz ki bu cinsten kastımız ne? ibadet aynı siyahta zikredince şimdi sen bu en son söylediğini anladığın şekilde anlatmışsın şey e, inabe neden ibadet bu ayetin neresinde anlıyoruz çünkü bunların hepsi istimbat fıkıh kısmı o yüzden tekrar etmiş bu ayetin siyaset yapına baktığınız zaman e, ibadet e, kesin olmak tekrar için muamele ibadet e, başka bir şey karine daha var neydi o karine emir Allah Azze ve Celle dünyada ne yapıyor? Allah'ın emri yerine getirmek nedir? var şimdi bak e, ayetin sonunda tabi e, bununla bitiriyoruz ama bu ayetin sonunda bir isimden bahsediyor bak şimdi Böyle değil ki korkuş e, idare çeşitlerinden bir tanesi de inadı Böyle olarak ve emnize ila rabbikum Rabbinize inadı edin ve eslimullah İnadı edin tam Ayetin sonunda diyor ki ve eslimullah Ve ona teslim olmuş Bakın Kur'an'a baktığımızda Kur'an'a baktığımız ve sünnete baktığımız özellikle Kur'an'da vurgu daha kıymetlidir İslam'ı iki şekilde görüyoruz Birinci kevni İslam ikinci şer'i İslam yani İslam'ın kevni ve İslam'ın şer'i görüyoruz yani, yani kevni kaderi olarak teslim olmak ve dini olarak İslam. olmak şimdi akıllı kaderi olarak kim teslim olmuştur yeryüzünde ne kadar canlı varsa bunların hatta cansızlar da bunların hepsi Rabbani olmuştur kaderi olarak teslim olmuştur İslam olmuştur sevmi olarak mecburi olarak kaderi olarak ne yapmışlardır teslim olmuştur şer'i olarak yani İslam'ın şer'i dediğimiz şer'i olarak İslam olmak teslim olmak için fazla kimi hastır mümin kullara haktır Müslümanlara mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor اَفَغَيْرَ اللّٰهِ يَبُغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ daha Allah'ın dininin gayrısını mı arıyorlar halbuki göklerde ve yerde kim varsa ister istemez yani mecbur ister istemez ona İslam olmuştur ona teslim olmuştur hep döndürülüp ona götürülüyormuş anladın mı? bak ayette de dönem gidiyor bu umur efegayrallahi yolun onlar Allah'tan gayrısını mı arıyorlar talep ediyorlar velezi esleme min fissemavati vel ard yeryüzünde ve gökyüzünde kim varsa tav an ve terhan ister istemez mecburen ne yapmıştır ona teslim olmuştur ona İslam olmuştur ve hep döndürüp ona götürüyoruz bunu sevmek için mecburi kaderi bir işlem yani bu ne demek aslında ölmeyebilir misin? niye ölmeyebilir kenarında değil mi? Değil işte. Sen Allah'a bile teslim olmalısın kaderini. Boyun eğmişsin. Bu manada sevmişsen kaderini. Hadi uykun gelmesin. Hadi hak aldın böyle bir şeye kadar ama hadi 10 sene uyudun. Değil mi? Veya duygu hissetmiyor şey ki şey duygu hissetmiyor şey yapamazsın. Bu ne gereksin? Sevimli olarak teslim olma. Yani Allah Azze ve Celle'nin kaderine teslim olma. Allah verilmiş haberine tutulmam işte bu İslam kelimidir. bir de İslam şer'i var işte ayette bahsettiğimiz İslam şer'i çünkü Allah onu talep ediyor sevimi olsa zaten o sevimde var talep etmesi böyle bir şey söz konusu olmaz Allah Azze ve Celle zaten onun ne yapmış Allah Azze ve Celle mecburen onu ne yapmış sana yaptıracak ama bu ayet Allah Azze ve Celle'nin isteği var diyor ki ona teslim olmuştur yani şer'i olarak teslim olmuş tamam mı? İslam şer'i şer'i işte e, emir ve esri muharifinde onun hususi bir şey var önemli bir anlatımı önümüz e, işte önümüzde neler kaldı meclisin hikmeti ibadet çeşitlerinden dedi ki eddua ve kavku ve raca ve tevekkül ve rahbet ve rahbet ve kuşu ve haşet ve inabeti ederiz değil mi? Geriye ne kaldı? İstiane, istigase, istiaze, ezberi falan ne kaldı? Allah Allah Allah